Zbudziłem się w nocy, ktoś zapukał do drzwi Bosym stopą zimno, kogo zaraz ujrzę Nie ma już pomocy, drewna chcesz i gwoździ No zawsze się kimnąć, mówią myśli samobójcze Zapraszam do środka, czego się nabijecie Szklankę dyskusji o nieprzyjaznym świecie Herbatą bym uraczył, lecz dobra, jak chcecie Zostajcie tylko, że mnie nie zabijecie. Sam dokonasz tego, bo wiedzą wtedy tchórz. Nie przetrwał, a obowiązkiem to zwierzęcia i już. Bo człowiek ma uczucia i gdy czuje sprawą dziwną, nie jest, że ktoś swoich uczuć może nie udźwignąć. Dobra, skoroście takie przekonujące Nim podetnę sobie żyły Pogrążając się w cierpieniach Czy nie będzie zbyt wymagające, gdy poproszę was o swoje trzy życzenia. Po co za zatem prosisz? Czego chcesz? Co tym prosisz? Czego? Po co za tym prosisz? Czego chcesz? Co zatem prosisz? Czego? Michael Jackson ma śpiewać na moim pogrzebie. Głos ma taki, że wszystkich rozjebie. Muzyka niechaj będzie rock'n'rollowa Klaun niech muszę poprowadzi, rozdając dużo zioła Fajerwerki niech z hukiem kopulują pod niebiosy i niech fryzy grzesz Tutaj podpiszesz, że żyć już nie chcesz Tu zdjęcie twego trupa, tak wyglądać będziesz Wciąż dosyć przystojny, lecz znowu bez przesady Czy jasne dla ciebie są wszystkie te zasady? Droga śmierci, przychodzisz do mnie w czarnej pirance Jak baba wyglądasz, chodźmy może na tańce Gdy widzę cię, objawa mi się z śmiechu sens Куба шмерчи та шмерч кубія По перше jestem Grzegorz, po drugie głupia nie Co zrobisz mi, gdy ja chcę tego, by się złączyć z glebą A jeszcze mam życzenie dla śmierci wysokości Czy mogę sobie śmiercią droga tobą zagrać w kości? Nie Не że ja płaczę, jesteś niegrzecznym chłopcem Już nic mi nie podpiszesz, wracaj na życia manowce Mam dosyć tego życia i dosyć już tej pracy I zabić się nie mogę i muszę dla innych nie być tacy Wracaj śmiercią, zabieraj mnie z tej ziemi Ja tylko żartowałem, zobacz, ja mszy już od sam zostałem i poszły nawet kurcze zlęknione charakterem moim myśli samobójcze. <laughs>